Eta bueno, esaten genuen, berrogei tamar urte egiten dituela Amnistia Internazionalak, eta horren inguruan hitz egiteko, berrogei tamar garren urte urren honetaz, baina baitare, bazuen eh, lanaz eta ibilbidaz hitz egiteko, hemen zaitugu, beraz ongi etorria. Eta nien baduzu, ba, gaitezke, mm, pixkat hitz egiten orokorrean amnistia internazionala, seguruenik gure entzule gehienak ezagutzen dutela, eta lehen e, basaio hasi baino lehen e, esaten genuen, e, jende askok ezagutzen duela amnistia internazionala, baina akaso ez dakigu hainbeste nolako funtzionamendua duzuten, nolako lana egiten duzuten, beraz, ea guzti hori lortzen dugun gaurkoan argitzen. Ordun e, eh, ba ez dakit aurkezpen eh, txiki bat eh, egiten alduzu zuen eragile honetakoa. Bai, errandu zu mesela Mikel, uh, izen ez bederen ezagutua da Amnestia Internacional meien behar bada ez bere lana nolakoa den edo ara, izaitea zer duen. mugimendu bat da mundu zabalean edatua dena. egunta hoita mar behinu gehiago herrialdeetan. Da. Orduan, eta hiru milioi eh, edo kide edo uh, sustenguak ditu, bere ekintzetan. Eta sortu zen duela beraz berroita hamar urte, Ingleterran, Londresen, abokado bat, uh, deitua Peter Benenson, ara, abokado batek uh, irakurtu zuen uh, berrietan euh, bi, uh, bi ikasle, bi ikasle Portugalen preso eman zituztela, beren basua altsaturik askatasunaren alde, bon, salazaren euh, denbora zen, eh, itadura. Eta orduan, dei bat egin zuen, observer uh, deitu kasetan, preso horien aska pour, euh, forgotten prisoners, ala, English Eta hola hasi zen beraz, batzuek eh, urte zuten, bon, uh, utopista zela eta ez zuela lan hori egiten ahal, eta azkenean bildu ditu militanteak eta gero eta gehiago, eta orai berro eta urte berantago, beraz, hiru milioi iramundu zabalean lan egiten dugunak. Beraz, bi preso politikoen askatasuna eskatzen hasi zen mugimendu hau, gaur egun e, eh, hildo desberdinak, lan hildo desberdinak dituzute, zeintzu dira lan hildoiek? Bai, ba, emeki, emeki, bina laster hasi zen uh, torturaren aurka lana eta gero uh, eh, erio zigoraren kontra ere, ora, emeki, emeki, edatuz, bina beti uh, giza eskubide um, politiko uh, erburuz hasi Eta gero emeki, emeki, uh, ez du hain aspaldi, bimila Dakarreko mm, kongresu batean, eh, konsei internazional, hola, biltzen dena, bi urtetarik, orduan deliberatu dute amnesti internazionalek lan eginen zuela ere, em, eh, eskubide sozial eta ekonomikoen eh, urraketen eh, aurka ere. Ara, hori hasi dugu. Eta hori akaso da, e, bueno, esan duzu hildo berriena dela, eta akaso bai. ez ezagunena, ez? Zer dira... E, eskubide sozial eta ekonomikoen urraketak. Akaso adibideren bate ematen aldi guzu? Mm. Bon, ez ditugu denak, eh? biztanda gure lanean, behinan. Ara, eh, zer nahi gizaz, bada eh, alako eh, nola erran konbentzio bat, Uh, pakt, eh, bat uh, deitu abian, konbentzio bat uh, nazioartekoa eh, delako eskubide horietaz da orduan Eh, lan egiten dugu inan konkretuki, eda bi etxemplu, berrikitan asiagira, uh, eh, asiagira lanean, Um, nola egin, beren uh, etxetik uh, edo bizitokitik uh, kanporatzeak, hori Egiptan eman dezagun, um, etxola edo bakizu, ora, hauzo eh, pobre batzuetan bizi direnerak eta horiek kanporatzen dituztelarik hori Egiptan egin dugu lan eta Afrikan beste tokietan beste lurraldetan ere. Behinan ezagutuena da gure lana uh, shell eh, enpresari buruz zenta um, uh, Niger deitu delta delako hortan uh, petrolarekin shell enpresak denak zikintzen ditu eta hanbizi diren eh, populuek ez dute ez arraintzarik egiten ahal, gehiago ez arraintzan hartzen, ez uh, ere lan zen, zer eta denak petrola zikinduak dira hori, ari dugu orai ere lan hori eta baditu alako txartela batzu igortzeko eh, enpresari. Hori, orai egiten duguna, behinan diadanik egina eta ongi bukatu dena, indian zen, eta hango populu, bon, nola populu ez ezaguna, les adivazi, eh, dira, bon, horiek dira populu gutitu bat, eh, eta ambizi direnak, eta beraz, uh, inguruan, lantegi bat eta ere, eta ere, nola mina bat, ara, horiek nahi zituzten edatu, handitu, eta azkenean um, guk Amnesty Internationalek lagundu ditu hango jendeak eh, jadanik eh, lanean uh, ari baitziren, hori buruz, eta gu, Amnesty Internationalen laguntzarekin, ez dakit, uh, hiru egun mila uh, txartela joiten dira orduan eh, gobernamendua, eta Indiako gobernamenduak azkenean, ara, geldiara zidu uh, edatze hori. Beraz, e, borroka borroka handia eramaten da eta batzutan ere barrakasta handiak lortzen dira, esan duzuna adibide horrena. Beste adibide polit bat aipatu didazu ere bai, e, saio hasi baino lehen, e, okerrez banago benineko kazetari baten kasua kontatzen aldi guzu adibide hori, ze nahiko gaina zurei konkretuki pertsonalki ere bai e, eragiten dizuna, eta oso politeru ditu zaidan. Hala, bai, eta onki garria, eh? bai, lehen aldia olako gauza bat gertatzen uh, zaukula edo eni bedaren. Bai, ez da, uh, benen behino, oraino, benen behino, uh, gutiago ezagutua da, oraino, burundi, burundi da, behinen arras uh, lurralde tipia, bakizu bada Kongo eta um, Ruanda ere, eta Ruandaren uh, egualdean, azpian da hori burundi. Me oso txikia, hiru, euh, sortzi milioi euh, jende dira, bizi guti. Bon, guk lan egiten dugu, baionako taldeak, eta etortzen dira ere militanteak unat, eta gu arat ere, hiru aldiz,

eta um, mm, gobernumendua edo poliziari buruz eh, bereziki. Eta orduan preso horrentzat, eta ikusi behar dira hango eh, presondegiak, eh? harri-garriak, mm, pinba deitu uh, presondegian. Eta... Mm, Beraz, hori da, ara, animaleko liburu untan, urteko, 2000 urteko txostenan du, amnestik hori haipatu burundi, Jean-Claude Kavumbagu, prexosen oraino, ara, urtearen bukaeran. Eta, igor, dut, bai honako prentsaurrekoan, hori, kasetarier, eta, eh, ango prokuradoreak nahi zuen, orai, eh, betikotz preso utzi. Bon, eta orduan, idatzi dut, uh, igorri dut mail bat uh, horren aneiari, Jean-Marie Vianney, ara, izen txipia, uh, kavun bagu, beraz, eta errandiot, ara, ipatu dugu zure anaiaren, bon, uh, hori uh, preso emaite hori, eta beraz, agurrak beraz zure um, anaiari gure partez, eta hola. Eta, erantzuna dindaut, bere ala, e, gauza harrigarria da germen, zuk aipatu duzu ostiralean eta egun berean, maiatzaren amairuan beraz, eh, azkenean tribunalak aske utzi du, bon, juiatu dute alere, hein, uh, opinione, uh, ez dakit nola egiten dere, delito bat, hein, delito opinion delakoaz, behinan alere ateratzen da, zeta amarrila bete eginak ditu diadanik. Eta hori harrigarria zen eretzat, beraz Jean-Claude Cavumbagu eh, neoketzuen uste eta askia eta bere ala igorri dut eh, berri ona, gure taldeko beste militanteei, Pariseko eta Londreseko arduradunei eta ara guginen lehenak horrein jakiteko.